si moi les gars paraissant Pas qu'on fait rien, dis mi fait l'intéressant Au moins si m'écrit mon son, franchement ça les vexant Si on n'a pas rien pour dire, à l'église dans la descente Les vrais les petits gars les bons même s'il fait l'intéressant Ouais dis aime, quand le petit gars là il débarque en graine Dis William, quand si moi crie pas moi le son de la veine A pour valide ça quand le appel est en graine Allez il fait un plus li Aïe aïe aïe Il prend pas les pour la merde li Ça saute Zotivin mon snap, mon insta comme si mi T'es insta ben assis pour garder mi fait L'intéressant. ça ça dit Jimmy fait l'intéressant. l'intéressant. ça ça dit Jimmy fait l'intéressant. Mais en attendant. Allez, quoi yeah. En attendant. Quoi yeah. Mamie donne pour causer. Allez, quoi yeah. En attendant. Quoi yeah. Liam ça, Liam ça. Comme il fait l'intéressant, allez, donne ta, Allez, ça, comment il frotte ça. Il comprend mes pissons quand calibre prend ma puesta. Miro dans le tout moment, et alors? C'est le gars, il compte pas le loto. Ma faute disque à la fin son mou, Miss Marala ou dans tes noirs sans moi. Allez, il fait en pisli. Il prend pas pour la mienne. tu veille mon snap, mon insta, comme si mi t'es insta B6 pour garder mi fait l'intéressant. ça dit Jimmy fait l'intéressant. l'intéressant. ça dit Jimmy fait l'intéressant. Mais en attendant, allez couer En attendant, couer Yeah. donne pour causer. Allez couer En attendant, couer derrière. Saute là, ou la tombe de haut, l'os, Michael. Comme un femme enceinte là au poste. Mi roule pas en Panamera. à comme dans la caméra. Wine la d'ici Macarena. Mi fait cause à zot même en Sabatarena. Ali ah, li fait en plus li. Li prend pas li pour la mienne li. y veille mon snap, mon insta comme si mi. T'es insta be assise pour garder mi fait. L'intéressant. y ah. dit mi fait l'intéressant. Ah. Euh. Ça dit Jimmy fait l'intéressant. Mais en attendant, allez couer derrière. Euh. En attendant, couer derrière. Me donne pour causer. Allez couer derrière. En attendant, couer derrière.